Hogeita bost minutaz baizik ezta baliatzen plastizkako zaku bat, eta geo itxasuala igorten da. Hala dio, surfraider alkartiak, aspalditik kampaina bat jamaiten du zaku hoien debekatzeko, eta azkenian entzunik izan da. Surfraider alkarteko xabina urkada hori bi mila Europak eh, anunziatu informatzu zuen, estatukideak guztiek, barko zutela plastikozko poltsaren debekua dobentzat neuhi, murrizte alderako neurriak hartu. Zera lege horren transposizioa estatukidek, e, beranduenik e, azaroan egin behar dute urte honetan, Eta esate baterako frantziak ustailaren batetik aintzina debekatu ditu bere plastikozko poltsa guztiak. Hama zazpi miliart zaku jabilten zen arte eta itxasuan dien ondarkinen ehuneko hiutan hoita hama bosta plastika da du kozadu askara. Saltegi handietan hanitz baliatzen zen zaku tipi hoik eta somaitek halanula maulen zika zulo saltegian esti elegia eguki jenter uzentza beria kararazteko eta diala urtia hasi zien. Gaisa dela erandeiku Daniel Mañaget Langiliak. Ah, bai, nik ez maiten jati jahunden, zen eta uh, gaiza eta uh, enetako ambalaz sobea badok eta uh, ambalaz gutie aguekin eta gaisak merkigo izaten ahal balin badia hobe. Oro har jentek untsa hartzen die legeberia, komerzioetan aldiz, dioie, kaiuago kostatzen diala.